Svi oni koji budu vjerovali u Allahu subhanahu wa ta'ala jednoću, u nju bili ubjeđeni svojim srcima i to potvrđivali, očitovali svojim jezicima i svakodnevno dokazivali svojim dijelima, <clears throat> odnosno samo Allahu subhanahu wa ta'ala činili ibadet ono što on voli sa čime je zadovoljan od riječi ili dijela, javnih ili tajnih, samo njemu i nikome više je Allah subhanahu wa ta'ala za takve stvorio džennet. Dok oni koji budu pored Allaha subhanahu wa ta'ala obožavali i druge, odnosno ono čega je dostajan jedino on uzvišeni Allah budu upućivali nekome i drugom, Allah subhanahu wa ta'ala za takve je pripremio džahnem i takvima Allah subhanahu wa ta'ala zasigurno neće oprostiti, neće im dati da bilo kada jednoga dana izađu iz džahnema i vječno borave u džennetu. Autor ove knjige, kao što nam je poznato, Muhammed ibn Abdel Wahab, rahimahullahu ta'ala, <clears throat> na početku svoje knjige, kroz nekoliko glavnih poglavlja, govori o vjerovanju Allahu i jednoću obaveznosti, vrijednosti vjerovanja. O tome je bilo govora u prošlom predavanju. Mogli smo čuti koliko je vrijedno vjerovati u Allahu subhanahu wa ta'ala jednoću, nastojati život provesti na tome, skončati na tome, da je za takvoga džennet obavezan da će sigurno vječno boraviti u džennetu, a ukoliko se maksimalno potrudi pa od sebe što je god moguće više otkloni grijeha, sustegne se od svake novotarije i riječima i dijelima i objeđenjem, istinski ostvari tevhid ako Bog da nadati se da uđe odmah u džennet bez polaganja računa i bez bilo kakve, bez bilo kakve kazne. Autor nakon što je govorio o svemu tome, o obaveznosti, da smo obavezni, da nas je Allah stvorio zbog toga da vjerujemo u njega jednog jedinog. Zatim nakon što je govorio o ovim vrijednostima takvog vjerovanja, došao je sa četvrtim poglavljem koji govori o suprotnosti. Jer nikada se jedna stvar ne može spoznati kako treba dok se ne upozna i njegova suprotnost. Hm. Oni ljudi koji su bili daleko od vjere, daleko od islama, kada su se prihvatili vjere, moguće je da daleko više je vrednuju vjeru nego od onih koji su odrasli u vjeri. Oni koji su upoznali suprotnost, oni koji su upoznali šta je griješenje i razne vrste grijeha, nepokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, kada ih Allah uputi na pravi put, kada im podari svoje svjetlo, izbavi ih iz tmina, nevjerstva i grijeha, daleko, daleko više vrednuju to stanje u kojem se nađu, nego možda nas koji smo od malena, od malih nogu u Allahovoj vjeri. Možda ne vrednujemo. Možda onima koji su odrasli u vjeri je postao namaz običaj, postao ibadet običaj. Dok vidimo ljude kada se prihvate vjere, nema za njega još malo dok prođe pa ću se pokriti. Još malo dok prođe pa ću dok malo se učvrstim, pa ću ovo, pa ću ono. Oni odma, žena se pokrije, počne se odma obavljati namaz i slično. Dok kod nas pogledajmo, dakle, mnoge, mnoge muslimane koji odrastaju u muslimanskim sredinama, odrastaju u takozvanim muslimanskim porodicama, nema namaza, nema hijjaba, ne zna se za Allaha, ne zna se za poslanika, nažalost, možda se zna, ali na drugi način. Nažalost, možda se zna, ali na drugi način. Zato ovo dakle nije sad poziv da se upozna, ha, da se čovjek upusti u drugu stranu. Ne, već dakle da nema smetnje da čovjek se upozna kroz kazivanja, kroz govor tih drugih koji su bili jeli na stramputici, da se uvjeri kolika je Allahova blagodat u onome u čemu se nalazi. Pa neće čovjek shvatiti ni vrijednost vjerovanja u Allahu u jednoću, koliko je vrijedno vjerovati u Allaha jednog jedinog i obožavati samo njega, cijeli svoj život, sve svoje trenutke života posvetiti njemu, dok se ne upozna sa suprotnosti. Odnosno, koliko je opasno obožavati pored Allaha nekoga drugog. Mi danas, i to je poznato, i kroz šarijetske tekstove se govori o tome, da će biti ljudi koji će obožavati dinare i dirheme, propao rob dinara, Onaj koji robuje dinar. Danas vidimo da ljudi obožavaju mnoge. I nije samo obožavati pasti na seđdu. Nije samo obožavati uputiti dovu. Obožavati nekoga drugog mimo Allaha je staviti tog drugog ispred Allaha. Allah naredio, on naredio, odaziva se drugome, a ne Allahu. Daje prednost njemu, voli ga kao što se Allah voli. I slično. Dakle, onoga čega je dostojan Allah subhanahu wa ta'ala da se uputi bilo šta od toga nekome, nekome drugom. Koliko je to opasno, vidjet ćemo ako Bog da iz ovoga poglavlja dijelom, a kao što je poznato, autor kasnije o tome će detaljno govoriti o <clears throat> svojoj knjizi kroz nekih 60-ak poglavlja kasnije. Pa dakle, naslovio je poglavlje Babu el Haufi mine širki. Poglavlje o strahu od širka. Širk je dakle to mnogoboštvo, odnosno pridruživanje Allahu subhanahu wa ta'ala nekoga, smatranje da neko drugi mimo Allaha zaslužuje da mu se bilo šta uputi, uputi od ibadeta. Pa reko, došao je sa ovim poglavljem nakon što je govorio o obaveznosti i vrijednosti vjerovanja u Allaha jednog jedinog. Sada je spomenuo vjerovanje u nekoga drugog još pored Allaha subhanahu wa ta'ala da bi čovjek ha, uvidio uvidio jednu i drugu stranu, spoznao jednu i drugu stranu. U ovom poglavlju autor je spomenuo dva kuranska ajeta i tri hadisa Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Dakle, i općenito govori o opasnosti širka i pogubnim njegovim posljedicama, šta će biti sa onima koji umru na tom grijehu, budu živjeli, dozivali nekoga drugog, upućivali dove nekome drugom, upućivali ibadet neko, nekome drugom, voljeli nekoga drugog pored Allaha subhanahu wa ta'ala i slično, umru na tome, ne pokaju se, ne ostave se toga šta će biti s njima. Pa dakle, prvi kuranski ajet kojeg je autor spomenuo jeste ajet sure En-Nisa. I često se on spominje, 48. ajet, u kojem Allah subhanahu wa ta'ala kaže Inna Allahe لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما إن الله لا يغفر أن يشرك به Zasigurno Allah neće oprostiti da mu se čini širk. Zasigurno Allah neće oprostiti da mu se neko smatra ravnim zasigurno Allah subhanahu wa ta'ala neće oprostiti da se neko drugi obožava mimo njega. Allah to neće oprostiti. Misli se ko bude živio na tome i umro na tome, ne pokaje se. Allah će oprostiti svaki grijeh za koji se čovjek iskreno pokaje. Ali se ovdje misli ukoliko čovjek bude živio i umro na tome. ne pokajao se Allahu subhanahu wa ta'ala, smatrao da tako treba, smatrao da je nekom mimo Allaha dostojan toga, živio na tome i umro, Allah mu to neće oprostiti. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَا A oprostit će grijeh koji je manji od njega, kome bude htio. A oprostit će grijeh koji je manji od toga, kome on, Allah, bude htio. Dakle, ukoliko čovjek umre, a vjerovao je u Allaha jednog jedinog, i smatrao da je jedini on dostojan toga, da se on jedini obožava, da se njemu upućuju svi ibadeti. Živio na tome i umro na tome, ali imao drugi griha. Prošli puta je bio spomenut, imao alkohola, pio alkohol, imao blud, konzumirao kamatu. Sve je to dakle manje od širka. Sve je to manje od širka. Nije se mogao kotarisati tog grijeha. Allah ako bude htio oprostit će mu. Dakle, svi grijesi ispod širka po vjerovanju Allahovog poslanika, alihi salacom, ashaba i svih kasnije koji slijede, sve što je manje od širka, Allah stavlja sutra na sudnjem danu pod svoju volju. Ako Allah bude htio oprostit će, ako ne bude htio, kaznit ga za te grijehe, onoliko koliko bude trebalo da odgori za taj grijeh, a nakon toga će ga uvesti u džennet. Dakle, ko umri s vjerovanjem, ubjeđenjem i na dijelima da je Allah jedini dostojan da se obožava, makar imao i drugih grijeha, na kraju će ući u džennet. Sigurno, o tome je bilo govora prošli put. Ali ko umri, pa makar i sa ubjeđenjem, ili makar to govorio riječima, ne činio dijelima, tvrdio da neko drugi se može obožavati mimo Allaha, da je neko drugi dostan da se obožava mimo Allaha, makar to nikada i ne učinio od dijela, takav ne pokaje li se za svoga života, ne povrati se od takvog ubjeđenja ili riječi ili dijela kojih je već radio, umre, Allah mu sigurno neće oprostiti. Koji poznaju arapski jezik, znaju dakle ovdje potvrde koliko Allah subhanahu wa ta'ala ovdje spomnije potvrda o ovom ajtu da mu zasigurno neće oprostiti. Jer smatranje Allahu nekoga ravnim ili sličnim je najveći grih. Najveća nepravda. Najveći zulum. Jer je Allah jedan jedini, a sve drugo su stvorenja. Allah je stvoritelj, sve drugo su stvorenja. Kako možeš stvorenje porediti sa stvoriteljem? Govorili smo ovdje. Ko zaslužuje da se obožava? Onaj koji je gospodar. A ko je gospodar? Onaj koji kod sebe ima četiri osobine. Onaj koji sve stvara sve stvoreno održava, sve stvoreno uređuje i sve stvoreno obskrbljuje, a to jedino Allah čini. Pa kako možeš nekoga koji ama baš ništa ne može da stvori, može samo od onoga što je Allah stvorio da oblikuje, a da on stvori ne, mo ne može. Kako to koji ništa ne može da stvori možeš po uporediti sa onim koji sve stvara? Kako onoga koji u svojoj vlasti nema baš ništa, Allah mu može uzeti kad god hoće. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, naša odredba se sprovodi koliko je treptaj oka. Možemo što god hoćeš, samo koliko je treptaj oka, to će se završiti. I nekog stvorenja da porediš sa takvim stvariteljem, sa onim koji je stvorio sve ovo, a da izađemo malo napolje i da gledamo u ovako, jeli, u vedrim danima, vedrim noćima da vidimo i to je samo ono što možemo da vidimo svojim očima, gdje je ono što ne možemo da vidimo. I sve to Allah uređuje kako stoji u Kur'anu sve svojim tokom se kreće, sve plovi i sve Allah obskrbljuje, sve Allah obskrbljuje. Možemo li zamisliti koliko ima samo stvorenja na dunjalku i sve to Allah obskrbljuje, sve, svakom je dao na faku. I sada uzmeš neko stvorenje, makon bio, makon bio, poistovitiš ga sa Allahom, kolika je to nepravda, koliko je to grih. I nadaš i kažeš da će mu Allah oprostiti, kako? najveći dokaz manjkavosti stvorenja je šta? I koje je, je jedno od Allahovi subhanahu wa ta'ala najvećih imena? Pojedini islamski učenjaci ili većina njih kažu da je Allahovo najveće ime Allah. Ima skupina učenjaka koja kaže jedno drugo ime da je. Ha? El hay el qayyum. Al-Hayy al qayyum. Spomnio ova dva imena, kažu to je najuzvišenije Božije ime. Zašto? Zato što el haj, onaj koji je vječno živ, sadrži kod sebe sve druge osobine uzvišenosti. Najveći dokaz manjkavosti čovjeka je smrt. Možeš biti kakav hoćeš, možeš se prizivati što hoćeš, možeš se pred, pred ljudima prikazivati kakav hoćeš, ali doće melek smrti. Hm? Doće melek smrti, uzet će ti dušu. Dok je Allah el haj, vječno živ. Bio je kada nikoga nije bilo. Al-awwal wal-akhir. Prvi i zadnji. Hm? I nekoga da poistovjetiš sa Allahom. I kažeš da je neko dostojan da se obožava pored Allaha. A ništa nije stvorio, ništa nema u svojoj vlasti, ništa održava, ništa uređuje. Sebe ne može obskrbiti, sebi ne može koristiti, od sebe ne može štetu otkloniti. Pa je to doista, kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Lukman, inne širke le volmu nadim. Zasigurno je širk najveća nepravda. Zato Allah kaže, neće oprostiti da mu se čini širk, da mu se neko smatra ravnim, jer mu niko nije ravan. Allah subhanahu wa ta'ala kaže za nevjernike, kaže da su nevjernici oni koji kažu da Allah ima dijete, Allah ima sina, da mu sin pomaže, da mu meleki pomažu. Allahu niko nije potreban. Kao što rekao, ovdje je bio prvi hadis, 40 hadisa o vjerovanju, Allah je bio, nije bilo nikoga. To je dokaz da nije potreban nikoga. I Allah će biti, neće biti nikoga. Ha? Limenil mulku lijum, kada smota svojom desnicom nebesa i zemlju i zatrese na sudnjem danu i kaže kome danas pripada vlast. Kome danas pripada vlast? Tri puta će, niko neće odgovoriti, nikoga nema, niko nije živ. Ejnal džabbarun, ejnal mutekebirun, gdje su oni koji se uzdizali na zemlji, koji se oholili na zemlji, koji su se smatrali i smatrali, gdje su danas, nema nikoga. Hm. Pa dakle, ovaj ajet prejasno govori o opasnosti širka, opasnosti širka. A braćo, sad je ovo možda za vas uvod, iako dakle ove teme se davno obrađivale i o njima se češće govori, vidjet ćemo kroz ovu knjigu da tog širka imajte kako. Danas neuki, neznalice ili oni koji prizivaju u sebi nekakvo znanje, a nemaju ama baš nikakvog znanja iz ovakvih oblasti, kažu nemoguće je da se počini širk umetu Muhammeda alihi salzu. Na svakom koraku. Na svakom koraku ga ima. I vidjet ćemo kroz ovu knjigu, nisu to riječi autora Muhammeda ibn Abdul Wahaba o kojem mnogi imaju predrasu da imaju loša mišljenja. Sve su ovo riječi Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovog poslanika Muhammeda alaihi salacom čovjek je skupio samo kuranske ajete i hadise koji govore o tome. I vidjet ćemo brojne primjere, pogledajmo oko sebe kada saslušamo kuranske ajete i hadise, vidjet ćemo da toga ima, da toga ima oko nas. Dakle, Allah neće oprostiti da mu se širk čini. To ukazuje jasno na veličinu grijeha. Oprostit će ono što je mimo širka, ali opet kome on bude htio. To ne znači da samo se čuva i širka, Ha? Samo se čuvaj širka, nemoj da upadneš u širk, a sve drugo čini. Ajet ne poziva na to. Jer je Allah rekao, limen ješa, kome on bude htio. A boraviti samo jedan trenutak u džehennemskoj vatri je luksuz u kojim se ne trebaš opuštati. Nimalo. Poznat nam je hadis da će biti doveden čovjek koji je na Dunjalu kuživao najvećim užicima. Nije bilo užitka da on nije ga kušao pa će biti samo malo zamočen u džehennem i izvađen na sudjem danu pred ljudima, pa će biti upitan, sjećaš li se čega sa Dunjavog? Sjećaš se onih užitaka? Kaže, ne, ništa ja nisam uživao. I onaj koji je najviše patio, Haman nije bilo patnje da ga nije snašla, da je nije okusio na Dunjaluku kada bude uveden i zamočen samo malo u džennet i vidi u džennetu šta je, reće, ništa ja nisam patio na Dunjaluku. Hm? kada vjerniku se otvori kabur u džennetu i u kabur, otvori se kabur i vidi svoje mjesto u džennetu, reće gospodaru požuri da nastupi sudnji dan. Iako možda će biti kažnjavan u kaburu, iskušavan u kaburu i sl. Ali ono što je Allah pripremio u džennetu za svoje robove, ne može se porediti i isto tako ono što je pripremio za nevjernike u džehennemu, opasno li je. Zato čovjek ne treba sebe dovoditi u to stanje. Ja ću se sačuvati širka, nemoguće Prošli puta smo čuli da ostvariti tevhid u potpunosti znači ostaviti se i širka, ostaviti se i grijeha, ostaviti se i novotarije. Pa danas imamo mnoge koji samo govore tevhid, širk, tevhid, širk, a ne traže od svojih žena da se pokriju. I slične stvari. Po pitanju odjeće, po pitanju dakle on onako kako treba da izgleda musliman, to ne traži. Kaže, bitno je tevhid i širk da mi shvatimo. Od potpunosti tevhida prošli puta smo imali. Men haqqaqa tevhid dehalal dženne bi gajri hesab. Ko ostvari istinski tevhid, pa kaže ulema, ostvariti istinski tevhid je kotarisati se i širka i grijeha drugih mimo širka i novotarije i novotarije, jer počesto, mada rijetko ko o tome govori, ali treba da znamo, a kada se kaže tevhid, jeste prije svega misli se na Allahu jednoću, obožavanje Allaha jednog jedinog, ali isto tako, o tome sam malo govorio prošli puta, ali isto tako pod tevhidom se misli i na slijedjenje samog poslanika Muhameda sallallahu alaihi wasallam. Tevhid znači učiniti nekoga jednim, učiniti u ibadetu Allaha subhanahu wa ta'ala jednim jedinim, samo njega obožavati. I učiniti u slijedjenju samo poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Znači ne možeš ti uvjeri kako ti hoćeš. Onako kako je bio poslanik alaihi salatu wa sallam. To su istinski muvahidi. Ne istinski muvahidi samo neće on glasat, neće on ovdje, ondje, a ovamo vjeri ništa. Svakako. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ Oprostit će ono što je manje od toga kome on bude htio. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala na kraju ajeta pojašnjava zašto neće oprostiti širk. Zašto neće oprostiti mušricima, mnogobožcima koji umru s tim grijehom. Kaže وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ اِفْتَرَا إِسْمَنَ عَظِيمًا A onaj koji čini Allahu širk, koji Allahu smatra nekoga ravnim, doista iznosi lažna Allaha. Allah nije objavio nigdje dokaz toga. Naprotiv, Allah objavio knjigu protiv toga. Cijela knjiga poziva u obožavanje Allaha jednog jedinog. I sve jedna knjiga. Svi poslanici. Ha? Kako što kuranski ajet o tome, o tome govori. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ أَنْ يَعْبُدُ اللَّهُ وَجْتَنِبُ التَّغُوتِ Mi smo svakoj generaciji, svim ljudima slali poslanike koji su govorili Allaha jedinog obožavajte, svih drugih se klonite. Sve knjige su govorile o tome. Pa Allah nije objavio nikakav dokaz nikada o dozvoljenosti da se obožava on mimo da se mimo njega obožava neko drugi. Zato ko smatra da neko drugi, mako taj drugi bio poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, Melek Džibril iz Isa alejhi sallam, bilo ko Adem alejhi sallam, bilo ko mimo Allaha, svi su oni stvorenja. Ko bude smatrao da neko od njih zaslužuje da se obožava, iznosi lažna Allaha i zbog toga i čini ovaj ismena vima, zaslužuje dakle ovaj opasni, opasni grijeh. Pa vidimo jasno zbog čega je autor spomenuo ovaj kuranski ajet, 48. ajet sure Nisa u poglavlju o obaveznosti straha od širka. Onaj ko umre na širko, vječnom u džehennem. Vječnom mu je džehennem. Čitaj Kur'anski ajet o džehennemu, kakav je džehennem? Opis džehennema i opis kazne u džehennemu. I u tome se vječno boravi. Ha. Pa jasno nam, dakle, je zašto autor spomenuo je ovaj Kur'anski ajet u poglavlju o obaveznosti straha, straha od širka. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala ko umri na širku nećemo oprostiti i vječno će boraviti, vječno će boraviti u vatri. Nakon toga spomenuo je drugi ajet u ovom poglavlju, a to je 35. ajeti sure Ibrahim. 35. ajeti sure Ibrahim u kojem Allah subhanahu wa ta'ala spominje riječi Ibrahima alaihi salatu wa salam. Spominje dovu Ibrahima alaihi salatu wa salam pa kaže وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعْلَ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ Ha? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala spominjući riječi, riječi Ibrahima i sura je dobila ime po njemu, Ibrahim. I Ibrahim alaihi salatu wasalam je jedan od peterice najodabranijih Allahovih poslanika, ulula azmina rusul, zatim od njih peterice Ibrahim i Muhammed sallallahu alaihi wasalam su najodabraniji. Ha? Poslanika je bilo mnogo, vjerovjesnika je bilo mnogo, od svih njih najodabraniji, najposebniji jesu Nuh, Musa, Isa, Ibrahim i Muhammed alaihimu salatu wasalam. Od njih peterice, Ibrahim i Muhammed sallallahu alaihi wasalam su po, najposebni, a od njih dvojice Muhammed alaihi salatu wasalam je naj, najodabrani. Najodabrani. Poznato nam je i prošli puta sam nešto govorio o Ibrahimu alaihi salatu wasalam, da to nije bio poseban poslanik. I dosta govori o tome njegov, jel tako, počasti nadimak Halilur Rahman. Halilur Rahman, prisni prijatelj svemilosnog. Da je njega Allah subhanahu wa ta'ala također posebno volio. Stavio ga je na mnoga iskušenja oko koji se nimalo nije dvoumio. Poznato nam je tako da je u poznim godinama dobio dijete, sina. Žena mu je bila nerotkinja, pa mu je druga žena rodila, rodila dijete. Rodila Ismaila nakon mnogo godina, dugo, dugo godina zašao u pozne godine kad je dobio sina i Allah mu naređuje da ženu i sina ostavi u Mekki. Nije Mekka bila kao danas. Ne mogu ti se oči nagledati. Ha? Gdje Allahove maltene sve blagodati tamo se nalazi. Od sigurnosti, od imetka, od svega. Svako bi poželio prije svega radi Kabe, a zatim i zbog drugih blagodati da bude tamo. Međutim, ha? Tada nije bilo, ha? čak se kaže, jel tako u Kur'anu, da ih je ostavio u dolini u kojoj gajri di dhar. Nema ništa, ništa ne rađa. Pustinja. Nije bilo vode. Ako nema vode, nema života. Ako nema vode, nema života. Kao što kaže Omer radijallahu ta'ala, gdje ima vode, ima i metka, ima i prljevanja krvi. Gdje ima i metka, tu se prljeva i krva. A i metka ima gdje ima vode. Znači, bitna je samo voda. Odatle će poslije krenuti. Ništa nije bilo. I znam, poznato nam je iz tariha iz historije povijesti islama kako je voda došla, je tako, na to mjesto. I naređuje mu Allah subhanahu wa ta'ala da ostavi, kao što je odgovorio svojoj supruzi Hađer, je tako, da ostavi, kada ih je ostavio, krenuo od njih, ostavio novorođenče i svoju suprugu, suprugu i novorođenče, dijete. Pa je otišao, okrenuo se i otišao, ona trčala za njim, Kome nas to ostavljaš? Kuda ideš? Zašto ideš od nas? Kome nas to ostavljaš da bi na kraju shvatila i pitala je li ti Allah tako naređuje? Nije se ni okrenuo, rekao je da. I otišao. Allah traži od njega. Allah mu naređuje to i ostavio. Hajde ti ostavi. Hajde ti ostavi. Sad ko je neko dobio dijete i da ostavi i Allah zna hoće se vratiti. Pa našao bi stotinu nekakvih. Pa da ja ću poslije se pokajati ovako onako. Ne da pokušam. Pa kad se vratio, jel tako, Allah mu naređuje i gradi Kaabu sa svojim sinom. Gradi najveličanstveniju kuću na zemlji. I nakon toga naređuje mu da to dijete koje mu je pomagalo u tako važnom projektu za sve muslimane i vidimo danas svi se okrećemo prema kabi, svi hrlimo i srcima i tijelima prema kabi, naređujemo da to dijete zakolje. I nije se dvom i on imamo oborio ga na tle. I mnogo šta drugo. I takav Ibrahim. I poznato nam je u kakvom se on stanju, dok je bio još mladić, kako je bilo stanje oko njega. Kipovi, njegov babel, tako, mi se mnogi žalimo, vas da dolaze pitanje, ne mogu više, vaki, na ki su roditelji, prave mi ovo, prave mi ono, šta ću, kuću. Njegov babo pravio kipove, kaže, obožavaj kipove, pravio, štancao, kipove svima u, u mjestu, u naselju. Obožavali te kipove i on obožavao. Ibrahim alaihi sallahu borio se, sam bio. Prošli puta smo čuli kuranski ajat Inna Ibrahime kane ummeten. Doista Ibrahim bio ummet, sam je bio ummet, sam je tad bio vjernik. Predstavljao vjernički narod sam on. Sve drugo bili nevjernici. Nevjernički narod i vjernički. On sam bio među vjernicima, od vjernika rušio kipove i ostalo. I šta kaže u ovom ajetu? Allah subhanahu wa ta'ala nakon što spominje njegovu dovu za Mekku. Wa idh qala Ibrahimu rabbi jal hadha baladan amina. Ispomenio Muhammede. Kada je Ibrahim rekao gospodaru učini ovo mjesto, odnosno Mekku, sigurni mjesto. Da oni koji budu dolazili da ne strahuju, A ne osjećaju nikakvog straha, da se osjećaju sigurni. Nakon toga dolazi dio ajeta zbog čega je autor uvrstio ovaj ajet u ovo poglavlje. U nekim verzijama čak samo dakle ima dio ovog ajeta. Vodžnubni, vabenije, enabudela s nam, sačuvaj mene i moje potomstvo od toga da obožavamo kipove. On koji je rušio kipove, on koji se borio cijeli život protiv širka i svim svojim i srcem i jezikom i tijelom dokazivao Allahu jednoću, pokoravao se Allahu, okretao se gdje ga Allah okrene. Radi ovo, Ibrahime, radim. Radi ovo, nikome nije davao prednost nad Allahom. I opet kaže, sačuvaj mene, gospodaru i moje potomstvo od toga da obožavamo kipove. Zašto? Zato što je to najveći grije. Zato što je to najveći grije. Kao što je Allah subhanahu wa ta'ala rekao, o Muhammede, objavljeno je tebi i onima prije tebe le in ashrakte le yahba amaluk da počini širk sva bi tvoja djela bila poništena vjerovjesnik vjerovjesnik kada je u pitanju Allah niko drugi se ne gleda kada je u pitanju Allah i njegova dostojnost da se jedini ono obožava nikomu nije ravan makar to bio najodabraniji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ništa dovu ne zaslužuje da mu se uputi da se od njega nešto traži od Allaha se sve traži niko od stvorenja ko je umro, ko je daleko od nas, njemu se ne upućuje da da nam on nešto pomogne. Možeš zatražiti od živog insana ono što je u njegovoj mogućnosti, što je u njegovom domenu da ti pomogne. To se zove ili opunomoćivanje, gdje živ bio, uradi mi to i to, opunomoćiš ga. Ali da tražiš od njega ono što je Allah jedini dostojan, kadar u mogućnosti da to uradi, ili da tražiš od umrlog, ili da tražiš od onog koji je odsutan, Hm? To dakle su stvari koje čovjeka izvode, izvode iz vjere. Pa vidimo dakle, Ibrahim alihi salatu sam bojao se za sebe, iako je u tome proveo cijeli svoj život boreći se protiv mnogoboštva, bojao se za sebe i za svoje potomstvo širka. Zašto? Zato što je to najopasniji grije. Onaj koga počini sigurno će boraviti, boraviti u vatri i vidimo dakle iz ovih kuranskih ajeta koji su protekli imaju i druge koristi, ali eto tema je dakle ova, vidimo dakle da čovjek treba da dovi za sebe i za svoje potomstvo. Najprije dakle za ovu stvar, da te Allah tebe i tvoje potomstvo učvrsti na pravoj vjeri, da te sačuva širka i svih, svih drugih grijeha. <clears throat> Zatim autor je spomenuo tri hadisa Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam. Prvi hadis – jesu riječi Allahovog poslanika sallallahu alihi sallam. Ovaj hadis je prethodio ovdje kad smo imali hadise iz vjerovanja iz akideta. Kaže, ahvefu ma ahafu alikum širkul asgaru. Najviše čega se bojim za vas jeste mali širk. Hm? Ovdje jasno se kaže, širkul asgaru. Najviše čega se bojim za vas, kaže poslanik alihi salocom kome svojima sahabima najviše čega se bojim za vas jeste mali širk. Pazi, brate, kome se obraća? Obraća se svojima sahabima. Onima koje ljudi nikada neće dostignuti u imanu. Onima za koje je Allah subhanahu wa ta'ala rekao da je zadovoljan njima. Onima koje je Allah odabrao da žive s poslanikom Muhammedom alaihi sallam da pomogne da pomognu njega i, i Allahovu vjeru u tom vremenu. S kojima je i on, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, bio zadovoljan. Obraća se njima koji su žrtvovali sve svoje za Allaha i Allahovog poslanika. Mi s njima nikako ne možemo se porediti. Nema šanse. Možemo se samo usputno spomenuti. I on kaže, najviše za vas se bojim Čega? Kaže malog širka. Ako se on bojao za njih malog širka i pogotovo kada bismo se vratili na komentar ovog hadisa. Kaže, bio je upitan fesuile anhu, pa je bio upitan poslanik alihi sallam u malom širku, pa je rekao rija, pretvaranje, pretvaranje. A to je da čovjek ističe svoja dobra djela, pokazuje svoj ibadet, da bi bio pohvaljen od ljudi, ili da bi stekao nekakvu korist od njih ili da bi se sačuvao u njihovog zla. Hm? Povodi za pokazivanje svog ibadeta, svoje vjere per drugima, da bi bio pohvaljen u prvom safu do kjabe, u skjabu i ostalo, torbica ova, torbica ona, samo da pričaju o njoj i slično. Ne znam šta je ljudima, šta su ostavili za Allaha? Što kaže onaj brat, ako nisi tamo postavio sliku, nisi ni uradio. Nisi klanio, nisi iftario, postio danas ništa. smo mi ovdje slikali večeras, jel ko sliku? Ha? Tri su razloga za isticanje svojih dijela pred drugima. Da bi bio pohvaljen, da bi zadobio nekakvu od njih dunjalučku korist ili da bi se sačuvao zla. Njihova zla. I kaže se u komentaru ovdje, rekao je rija, kaže se u komentaru jesiru li rija. Malo pretvaranja, samo da proleti čovjeku kroz glavu i da počne da uljepšava svoj ibadet ili želja da istakne. Toga se bojao poslanik Alihi Salusan svoja shabe. Dobro, ako se bojao malog širka, odnosno tako malog rija, šta je onda za nas? Da se bojimo koliko se mi trebamo bojati velikog širka. Ako se on bojao za takve ljudine, malog širka. I čuo si šta? Malog širka ja odnosno malog pretvaranja, samo malo da se pojavi među njima. Koliko onda mi, za koje Allah nije rekao da je zadovoljan s nama, koliko onda mi, koji danas svakodnevno, danonoćno, možda dajemo nekoliko puta prednost nekome drugim nad Allahom. Dajemo možda prednost sebi, svojim ćefovima, strastima. Budeš u prilici da učiniš grijeh, pa nategneš nekako. Ko je tvoj gospodar tada u toj prilici kada činiš grije? Kad si svjestan da to Allah zabranio? Je li tada tvoj gospodar Allah ili su tvoje strasti gospodar? Kome se pokorio? Hm? Pa ako se on bojao za njih, koliko se onda mi trebamo bojati velikog širka? Velikog širka svakako svega ovoga, ali ponajviše velikog širka. Ovdje iz ovog hadisa kao da se može zaključiti da se nije bojao za njih velikog širka jer je to nemoguće bilo da se desi kod njih. Bojao se nečega sitnog. Ali što se tiče nas, onda dakle mi i te kako trebamo se bojati ovog, ovog velikog, velikog širka. Bio je detaljno komentar ovog hadisa pa ne bih da dužim. Zatim drugi hadis kojeg je spomenuo, hadis uh, je, uh, ovaj prošli je zabilježio imam Ahmed Tabarani, šeha Albani ga je ocjenio vjerodostajni. Hadis od Ibn Mas'uda radijallahu talan, kojeg je zabilježio imam Bukhari, da je Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam rekao ko umre, a bude za svoga života molio nekoga drugog ući će u vatru. Ko umre, a bude molio nekoga drugog mimo Allaha, bude dozivao nekoga drugog mimo Allaha, ući će, ući će u vatru. Men mate wa huwa yad'u min dunillah. Ko umre a dozivao je ili upućivao dovu ili molio ili obožavao Yad'u može da ima sva ta značenja ili obožavao nekoga drugog mimo Allaha ha dehal nar ući u vatru sigurno ući u vatru sigurno Allah mu to neće oprostiti. Pa dakle, prejasno, hadis govori koliko je opasno mimo Allaha subhanahu wa ta'ala obožavati, obožavati nekoga drugog. Allah to neće oprostiti i onaj ko umre na tome, kao što se kaže, men mate, ko umre, dakle na tome. Molio je i umro na tome. Nije se pokajao za to, nije se ostavio tog grijeha, dakle ući će, ući će u vatru. I zadnji hadis kojeg je spomenuo autor, hadis zabilježen kod imama muslima od Džabira radijallahu ta'ala, da je Allahu poslanika alaihi salatu wasalam rekao, ko sretne Allaha ne smatrajući moga nikoga ravnim, ući će u džanet, neko nije muhamam posla. Drugog. Od Džabira radijallahu talan se prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao ko sretne Allaha, dakle umri. Ko umre sretne Allaha subhanahu wa ta'ala sutra na sudnjem danu, men laqi Allaha la yushriku bihi shay'a dakhala al-janna. Ko umre a ne bude smatrao Allahu subhanahu wa ta'ala nikoga ravnim, sretne sutra Allaha, sutra ćemo svi sresti Allaha. Allah će sa svakim sutra po osob razgovarati, kako o tome govore hadisi. Da će nas Allah sve proživjeti čekat ćemo određeni period, počet će ljudi tražiti ko će se zauzimati da se otpočne sa suđenjem, pa će se zauzimati poslanik Alihi Salaca Muhammed sallallahu alaihi sallam, počet će suđenje i onda prvo je razgovor, prvo je iznošenje dijela. Allah subhanahu wa ta'ala približi sebi svoga roba i počnemo govoriti uradio si to i to, uradio si to i to, uradio si to i to, izloži mu njegova dijela. Dobije se knjiga u desnu ili lijevu ruku. Nakon toga se pred svima vagaju djela, da se vidi pravednost Allahove presude. Nakon toga pred svima, nakon razgovora, nakon obračuna, vagaju se djela. Da se obistini Allahova pravda, da neko ne kaže nisam ili vidi koliko ga je kaznio i ostalo. Ha? A pa dakle, svako će sresti Allaha subhanahu wa ta'ala sutra. Pa kaže, ko sretne Allaha, nikoga mu nije smatrao ravnim ni u čemu ništa od ibadeta nikome drugome nije uputio, taj će ući u džennet. وَمَنْ لَقِيهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئَا دَخَلَ النَّارِ A koga sretne u bilo čemu da je nekome mimo njega činio ibadet, da je u bilo čemu nekoga mu smatrao ravnim, ući će u vatru. Ući će u vatru, sigurno. I neće izaći iz vatre. Neće izaći iz vatre. Pa dakle, veliki širk, odnosno ko učini ono čega je Allah subhanahu wa ta'ala jedini dostojan. Neki vidi badeta uputi nekome drugom mimo Allahu, sva njegova dijela na dunjalku se poništavaju. Prije toga ako je bio vjernik postaje nevjernik, ne pokaje li se to prije svoje smrti, umre na tome, vječno boravi u džehennemu. Vječno boravi u džehennemu. Sa tim svojim dijelom postaje nevjernik. A imaju dakle poslije posljedice. Kad čovjek postane nevjernik, šta se dešava? Žena ne može s takvim čovjekom više da živi. Po šerijetu. Dakle, ona se mora rastati od njega. Dakle, imaju posljedice. Nevjerstvo, mnogoboštvo, za sobom povlači posljedice i na dunjalku i na hiretu. I zbog toga čovjek treba strahovati od nevjerstva i mnogoboštva. Odnosno, treba se podučiti. Ne samo strah me, strah me, a sjedi utorak, petak, subota, nedjelja, predavanje ovdje, predavanje ovdje, znam ja, znaš ti. Neće desiti širk, neće malo sutra. Oni koji kažu da se neće desiti širk umetu Muhammeda, ali hisalo samo oni su zapali. Oni su zapali. Poznato je ovdje oko nas. Koji govore da neće se desiti širk, oni su prvi zapali u njega. Hm. Pa dakle, treba čovjek podučiti se. Čuo si, ako je Ibrahim, alihi salatu wasalam, otac Teuhida, onaj koga su slijedili kasnije svi poslanici vjerovijesti. Nakon njega su došli svi poslanici. Od njegova dva sina, preko Ishaka i Ismaila, došli su kasnije svi poslanici. I svim poslanicima je bilo naređeno da slijede njega, Ibrahima. Iako se on bojao za sebe, onda svi drugi nakon njega moraju strahovati, moraju se bojati za sebe. Odnosno, moraju se podučavati, podučiti šta je sve širk i klonti se toga. Upravo zbog toga, iz tog cilja autor je napisao ovu knjigu, zato što su mnoge vrste širka, i velikog i malog, prisutne među narodom. Ako počini širk, umre na tome, vječno u džehennemu boravi. Vječno u vatri boravi. I ovo nisu kazivanja, drevne priče, da se čovjek ono prepadne, već da se čovjek zainteresuje za svoju vječnu budućnost, da se poduči i da se sačuva i da danas sebi uz Allahovu pomoć odabere lijepu vječnu budućnost. Ako Bog da staćemo ovdje, pa nakon toga, nakon ovog poglavlja, ako Bog da sljedeći puta, ako nas Allah poživi, dadne zdravlja i života, e, ima slijedi peto poglavlje o pozivanju drugih da vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog i da se klone da se klonu svih drugih. Ako ima neko nešto da pita Bojrom, ako ne, desetak minuta je to jacije. Thank